nisu ostali. E, sljedeće pitanje kaže e, Assalamu alaikum, alaikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Nedavno sam naučio arapsko pismo i počeo čitati mushaf. Od ljudi koji su me poučavali čuo sam da u toku učenja ne smijem sjeći ajet na pola. U da ne smijem prekidati ajet. Rad neke potrebe koje imam, neko drugi u, toku, u tom trenutku dok, e, dok učim Musa pa me moraju sačekati dok završim sa ajetom, a tek onda se smijem odazvati. Da li je ova stvar tačna ili je e, propis učača koji je, te, e, koji je tek savladao harfove i dok čita Musa po, e, pozove ga, na primjer, majka ili neko drugi, da li se smijem odazvati i prekinuti ajet na pola ili mora završiti ajet po svaku cijenu, a tek, e, tek nakon toga e, se odazvati da vas Allah nagradi. Odgovor na ovo pitanje skraćeno. E, ne, ne postoji e, argument koji koji, e, u kojima došla zabrana, odnosno koji ukazuje na griješnost ono koji uči određeni kuranski ajet i da ga zbog potrebe prekine i da ga prekine potpuno učet. Pogotovo, pogotovo, znači ovo govorimo kada čovjek uči i badeten, znači rad, rad naj, a kada čovjek uči na pamet ili izučava a, ili tek uči teđvid i pokušava da ga uči, znači u tom ima dosta širine. Uglavnom, a, što se tiče ovi a, e, strogosti koji nam dolaze oko učenja, te teđvide, tako dalje. Uglavnom, te mnoge stvari nisu potvrđene u šerijatskim argumentima, u tome ima širine, da ne spominje te detalje. Uglavnom, znači, za ovu konkretnu stvar, znači, nema dokaza argumenta koji kazuje to na obavezu i grešno čovjeka ako prekine uh, ajet na određenom mjestu zbog određene potrebe od Pavla, u stvari nema dokaza koji kazuje obavezno to mora završiti prilikom učenja, jel? nego sve zavisi od okolnosti. Naravno, cilj čovjeka da uči ajet, da ga završi, da ga prouči. Cilj sulje da, da, da ga završi, da prouči. Ali ako se ukaže potreba da čovjek prekine i tako dalje, u tome nema nikakve smjetnje, niti ima argumenta koji ukazuje na zabranu toga. Uglavnom to ovi koji uče teđvi djel, ovaj, uh, karije i e, koji počava ljude težvi tako dalje oni imaju tu više nekakvih strogosti pravila koji se više vraćaju na na poštovanje na poštovanje prema Kur'anu i da se da cijena Kur'anu i da se i tako dalje e, da ljudi imaju ozbiljni stav prema Kur'anu a ostvariti mnogi stvari uopšte nemaju osnova u šerijatu u, u smislu da je to važiv da je haram da je čovjek griješan ako neki prekršaj uradi hele ne se da ne duljimo kod toga I, i, imamo sada ovo jedno jako, jako dugo pitanje, ali njega ćemo ostaviti za kraj, da uzmem prezadnje pitanje kraće,